CUCNUS CAE DESPOTEES TUS CUCNUS FASI PARATON THANATON AEDEIN CAE DE TIS PERITUCHON CUCNOE POLUMENOE CAE ACUUSAS HOTI EU MELESTA TON ESTIS DOEON EGORASE CAE ECON POTE SUNDEPNUS PROSELTHON PARACALEI AUTON AESAI entoe poto tu de tote menes do casdontos hysteron de pote hos enoisen hoti apostneis kein emelen heu tonas renuntos ho despotes au tu accusas f al eisuk allos aides ean me apostneis keis ego mataios en hos tote separe calun al uc estuon. Huutos enioi ton anthropon ha me hecontes charisas thai bulontai tauta acontes epitelusin.